อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตราจารู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระกวา นตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานสว่างขาโต เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมานามัสามิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปาติปันโน ภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสร้างทางนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสง